hay crímenes contra la humanidad dentro de Siria. Los sirios sientan mucho el apoyo humano de, los, de la otra gente, pero por el momento no sientan ninguna decisión política, como ha pasado en Egipto o en Túnez, y, que siguen un año de, con 10.000 muertos, que es demasiado precio para la libertad. Benvinguts i benvingudes al vuitè programa del Tret Informatiu. Aquesta setmana a la Fons analitzem la revolta de Síria a un any del seu començament. També parlem de la vaga estudiantil del Quebec i entrevistem a membres del col·lectiu Salut entre Totes. Convidem a tothom a unir-se a la vaga del dijous 29 en defensa dels nostres drets laborals i socials. Des de Ràdio Contrabanda farem un seguiment les 24 hores del dia durant tota la jornada de vaga. Això és el Tret Informatiu. Queda't amb nosaltres. Els veïns del carrer Vallespir guanyen la sentència contra la immobiliària. Entrevista a membres del col·lectiu Salut Entre Totes. Estudiants del Quebec en vaga. Presentem informes sobre drets humans a l'Oriente Bolivià. Dia de la celebració dels lliures per part del poble curt. Quatre col·lectius socials van realitzar cafeta per analitzar la indústria elèctrica i alguns dels seus impactes negatius a la societat. Manifestació pel tancament total dels CIES. Cap a la vaga general del 29 de març. Roc Rebel Tuareg a Barcelona. Allà, Hoy el ejército sirio, que supuestamente es el ejército hecho para defender al país, defender a la población, hoy el régimen, régimen lo está usando para proteger su poder y lo está usando contra el pueblo civil. Este ejército proviene del mismo pueblo Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic al tretinformatiu arroba gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web tretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. El tret informatiu. Notícies. Els veïns del carrer Vallespí guanyen un cas d'assetjament immobiliari. Els veïns i veïnes del carrer Vallespí 25 a Sants ja poden dormir tranquils. Porten anys d'assetjament immobiliari i de lluita per denunciar els interessos especulatius de la propietat d'aquest edifici, molt proper a Sants Estació. Ara han aconseguit guanyar un recurs que els permet seguir vivint a la casa. Es tracta de quatre famílies amb contractes de lloguer indefinits i de renda baixa, la majoria gent gran que hi porten vivint tota la vida. Tot va començar fa set anys, quan es va cremar el comptador de la llum. Va ser l'inici de molts desperfectes que la propietat es va negar a reparar. Van ser els propis veïns els que es van veure obligats a pagar les reparacions, com explica Felip Roca, veí de l'edifici. El 2005, per un, un apagón de llum, que ho van reclamar que ens ho arreglessin, els, els amos... Sí, sí, ja, ja vindrem, ja vindrem. Sí, vam pagar la reparació i es va arreglar provisionalment. Vam posar una denúncia i, bueno, en seguida li van avisar i si no ho arreglaven, estaven perduts. L'any 2006, la propietat, la família Puigpelat, va fer un pas més per expulsar els llogaters de l'edifici. Va iniciar un procés judicial que va acabar amb una sentència que declarava l'edifici en ruïna econòmica i obligava els inquilins a abandonar-lo. També es van aprofitar de la seva condició de gent gran, com explica Felip Roca. Sí, s'aprofitava d'això, de que ah, com que som vells, ens han arribat a dir que nosaltres érem gusanos no obstant, els veïns i veïnes de Vallespir 25 han seguit lluitant per defensar els seus drets. En tot aquest temps han comptat, a més, amb una àmplia solidaritat veïnal. Vam fer una manifestació aquí al barri que es van sumar aquí els de Can Vies i el Centre Social de Sants i ens han recolzat molt. Gràcies a Déu, gràcies a aquesta gent també, hem pogut anar sortint. Ha estat acceptat el recurs que obliga la propietat de la finca a reparar tots els defectes estructurals i a respectar els contractes actuals dels seus inquilins amb informació de Gemma Parera. Membres del col·lectiu Salut Entre Totes ens expliquen el seu treball per a crear una salut autogestionada, autònoma i que respongui a les necessitats socials de cada barri. Nosaltres som l'Anna, la Marta i la Mireia, que venim del col·lectiu Salut Entre Tots, que ens reunim al Centre Social Ocupat de la Bordíssima de Sant Andreu, i nosaltres ens, bueno, som un col·lectiu que ens vam començar a reunir per redefinir una mica els conceptes de salut i de les nostres reflexions pues, doncs, ha sortit una construcció de la salut diferent del, del que tenem avui en dia. Nosaltres creiem en la salut més transversal, més horitzontal, en les relacions dins del sistema sanitari molt més horitzontals, en la que les pràctiques populars de la salut, per exemple, doncs es tinguin en compte i no, no s'exclueixin. També creiem que un, amb una autogestió de la salut per part de la pròpia persona, ja sigui la dona, per exemple, amb el tema de la decisió del propi cos, o um, una persona en l'etapa final de la seva vida en una decisió de com vol morir i llavors creiem per tant en una construcció molt més eh, barrial i comunitària de la salut en la que sigui el propi barri qui pugui decidir i qui pugui opinar sobre quines són les qüestions que els afecten més, quins problemes relacionats amb la salut tenen, entenent la salut no només com una cosa física o psíquica, sinó com una cosa social en què l'entorn hi té molt a veure, en què el sistema socioeconòmic hi té molt a veure i en què doncs, l'estrès i moltes de les opressions que tenim avui en dia hi afecten de manera totalment visible. Des del col·lectiu també es convida a participar a les reunions a tots aquells i aquelles que estiguin interessats aquest dissabte passat, el dia 24, vam fer la primera activitat, que va ser una mica doncs, presentar-nos i invitar tot el barri a que reflexionés amb nosaltres sobre la salut a partir de doncs, unes dinàmiques que vam muntar, va anar molt bé, i a partir d'ara es faran més coses. I us convidem a tots a participar tant en els propers actes com, si esteu interessats, a vindre al centre social un diumenge a partir de les 7 i mitja, que ens trobareu i podeu assistir a una de les reunions que fem, que són obertes a tothom, i aportar tot el que sigui necessari. Una xerrada sobre ràdios comunitàries. Sopador i grups en directe. DJ de música tropical? Però què és això? Dissabte 21 d'abril, a partir de les 8 de la tarda, al Prat Informatiu celebrem una cafeta a Can Vies. A les 8, xerrada sobre ràdios lliures i comunitàries en situacions de conflicte, des de Mèxic i Colòmbia. Sopador popular, concert i DJ amb la millor música tropical. Recorda, dissabte 21 d'abril, a partir de les 8 de la tarda, a Can Vies. T'ho perdràs? T'esperem! Estudiantes del Quebec en defensa de la educación pública", desde Quebec, provincia autónoma de Canadá. El primero de marzo, a semejanza de los movimientos estudiantiles de indignación como los de Chile, el Estado español o de Corea del Sur, 20.000 estudiantes tomaron las calles de Montreal para oponerse al aumento de los gastos de matrícula a 3.500 dólares al año. Un grupo de manifestantes logró bloquear el puente Jacques Cartier, una de las más importantes avenidas de acceso a la isla de Montreal. Desde este momento, el número de acciones sorpresas, marchas, sitting, flash mob y altercados con policías no paró de crecer. Hoy, profesores, sindicatos y más de la mitad de los estudiantes de colegios y universidades están apoyando el movimiento de huelga, que recordemos se opone al aumento del 65% de los gastos anuales para obtener una diplomatura de educación superior, y la lucha se anuncia larga, desde que el gobierno neoliberal, apoyado por las empresas mediáticas, aún no declaró la intención de negociar. Por lo tanto, la opinión del pueblo quebequés parece perdida entre los actos radicales de desobediencia civil de estudiantes, puesto al frente de la actualidad por los más media, y la actitud vergonzosa de los políticos no dialogar con líderes estudiantiles. Pero una cosa está segura, cada vez más ciudadanos catalogan la actitud del gobierno de una ausencia de apertura democrática y de un ataque directo contra el acceso universal a los estudios. Con información de Simon Coté, Quebec. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. libre, independiente y no comercial. En Siria yo creo que una intervención militar no sería la, la opción más adecuada porque eh, entiendo que un país eh, debe intentar solucionar sus problemas eh, por sí propio, ¿no? no por una intervención extranjera que, que siempre por intereses económicos pueda llegar a, entorpecer o enrarecer la, realidad del pueblo. Día de la celebración del Neuros per part del pueblo curt. El Neuros és la festa nacional kurda que cada any es celebra entre el 18 i el 21 de març. Aquesta festivitat marca l'inici de la primavera i de l'any nou kurd, on durant dècades ha estat prohibida per molts estats on hi habiten minories kurdes. Després de diversos dies preparant la celebració del Neuros, el diumenge el poble kurd ja va començar a sortir pel carrer en multitud per celebrar aquesta festivitat. Dels països amb població kurda, el país on més s'ha reivindicat la causa i on també més s'ha reprimit ha estat Turquia. Durant dècades, aquesta festa havia estat prohibida per part del govern turc, però a partir del 2000, amb la seva suposada obertura per poder entrar a la Unió Europea, va autoritzar la celebració d'aquesta festa kurda jornada. A l'estat turc, el diumenge 18, es van registrar diversos incidents que la policia va reprimir mitjançant gasos lacrimògens, esprais de pebre i que va acabar amb el balanç d'un home de 57 anys mort, un policia mort i 106 detinguts. A Diyarbakir, major ciutat kurda de Turquia, les tensions van començar ben aviat degut a que la policia va tallar els accessos a l'esplanada en l'Ajuntament en mans del partit kurd Pau i Democràcia, BDP, i tenia prevista la festivitat. Van utilitzar aigua a pressió, gas de pebre i fins i tot van llançar un pot de gas des d'un helicòpter per dissoldre la multitud. Tot i la violència i la intimidació policial, prop d'un milió de persones van aconseguir arribar al lloc on es celebrava el Neuros, on es van fer diversos actes per celebrar la festa animat amb música tradicional, ball i discursos de diversos diputats del BDP. Van reivindicar la pau i una solució per la qüestió kurda, a un govern turc que el segueix reprimint i negant el seu caràcter nacional com a poble. Amb informació de Raül Girona. Quatre col·lectius socials van realitzar cafeta per analitzar la indústria elèctrica i els seus impactes negatius a la societat. El passat dissabte 17 de març es va realitzar una cafeta elèctrica al centre social ocupat La Gordíssima. En la jornada, quatre col·lectius socials van analitzar la indústria elèctrica i alguns dels seus impactes negatius a la societat. El col·lectiu xileno Mapuche Peuma Traum va explicar els costos humans i ecològics de la producció d'energia en els territoris de Oalmapu i de la Patagònia per part de les transnacionals. En segon lloc, un representant de l'Observatori per los Derechos y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas a Colòmbia va explicar la lluita dels pobles colombians colombians contra Endesa, empresa espanyola que explota els recursos naturals en diversos països latinoamericans. El grup de apoyo a la zona costa de Chiapas va explicar com s'estan organitzant per a fer front a les tarifes abusives de la llum i com estan construint autonomia des de les comunitats per a que els pobles tinguin de l'energia elèctrica barata i per a tots. La cooperativa Som Energia ens va explicar el seu projecte de consum i producció d'energia verda. Al debat es va parlar de com afrontar els abusos de les companyies energètiques i també es va prendre en compte la importància de generar aliances des de diferents lluites, traspassar fronteres i agermanar resistències per a poder convertir convertir-les en la mateixa. Contrabanda FM 91.4 de la seqüència modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Presentem l'agència 29. Els mitjans alternatius també cobrirem la vaga del 29M. A escassos quatre dies per a la vaga general social que es durà a terme arreu de l'estat espanyol, des del tret informatiu us presentem l'Agència 29. Mitjans de comunicació independents, alternatius i horitzontals dels països catalans s'han unit per a crear aquest pol d'informació amb l'objectiu de visibilitzar totes les accions que succeeixen al llarg de la jornada de vaga. La feina d'aquesta agència serà recollir la informació que es generi als piquets, a les empreses i a les mobilitzacions que s'organitzen contra la reforma laboral i les retallades, dins la propera convocatòria de vaga general el 29 de març. És per això que s'ha creat el portal web agència29.net els mitjans que participem a l'Agència 29 som Ocupem les Zones, La Tele, Libertat.cat, Diari Catalunya, 15M, TV, La Jain, Setmanari de Comunicació Directa, Ràdio Bronca, Diagonal, L'Accent, Caos en la Red i Contrabanda. Farem un seguiment conjunt de la jornada. Les ràdios lliures emetran en directe per les zones totes les notícies que anirem recollint. Ho faran a través de les freqüències 91.4 i 104.5 de la FM a la ciutat de Barcelona. Us convidem a tots i a totes a participar en la jornada de vaga a l'agència 29, trucant per teléfono per informar, enviando información, fotos, etc. El telèfon serà 933 17 7366. Més informació a agencia 29net Rock Rebelde Tuareg en Barcelona. El grupo Tinarigüen, Desiertos en la lengua tamashek berber, se presentó el pasado lunes en una sala de conciertos en Barcelona. Este grupo, procedente del norte de Mali, en el Sáhara, y de raíces nómadas tuareg, saltó a la fama en el año 2001 y posee una historia fascinante. El grupo, fundado por Ifraín Aj al-Habib, un joven músico guerrillero, quien creció en campos de refugiados entre Libia y Argelia. Después de tocar en fiestas y eventos sociales y durante un periodo de entrenamiento militar bajo el régimen gadafista en Libia, al-Habib vuelve a su pueblo natal en Mali y conoce a otros músicos durante el levantamiento rebelde por la autonomía Tuareg en contra del régimen opresor de Mali. Posteriormente, los músicos, ya conformados como Tinariwen, dejan las armas en 1991, después de que se firman los acuerdos de paz y deciden dedicarse completamente a la música. El sonido tinariwen está dirigido por la guitarra con estilo musical afro-occidental, las melodías del grupo están basadas en canciones tradicionales tuareg que hablan del desierto, del pueblo tuareg y su sufrimiento, de la resistencia pero también de la amistad y la naturaleza. El más reciente álbum de Tinariwen, Tassili, fue reconocido como mejor disco de música del mundo en la pasada entrega de los premios Grammy. En este disco, Tinariwen recupera sus raíces al haberlo grabado casi en su totalidad en el desierto de Argelia, aunque cuenta con colaboraciones de músicos occidentales. con información de Manuel González. La primera manifestació a favor del tancament dels centres d'internament després de l'esborrany del Ministeri d'Interior va tenir lloc dissabte 24 a Barcelona. El ministre Jorge Fernández Díaz va presentar fa uns dies una proposta de llei per gestionar els dies, després de la pressió feta a partir de les morts de dos interns al CIE de Lutxe de Madrid i de la zona franca de Barcelona. Una pressió també exercida per l'informe de Migreurope sobre el mal estat dels centres en tot l'estat espanyol com a Mubarak en la manifestació anterior. una Sí que lo es. Els canvis que es proposa des del govern són un canvi de nom. Els centres d'internament d'estrangers passarien a dir-se centres d'estada controlada d'estrangers i serien gestionades per membres d'ONG i no per la policia com fins ara. Des de la plataforma pel tancament dels dies es consideren unes mesures insuficients i n'exigeixen l'erradicació imminent. Este mundo no es humano, es más que animal, es más que animal. Y se lo digo a vosotros y a todos. Una cerrada sobre radios comunitarias. Sopador y grupo en directo. DJ de música tropical? ¿Pero ¿Qué es eso? Dissabte 21 d'abril, a partir de les 8 de la tarda, al Prat Informatiu celebrem una cafeta a envies. A les 8, xerrada sobre les ràdios lliures i comunitàries en situacions de conflicte, des de Mèxic i Colòmbia. Sopador popular, concert i DJ amb la millor música tropical. Recorda, dissabte 21 d'abril, a partir de les 8 de la tarda, a Can Vies. T'ho perdràs? T'esperem! Cualquier mujer en Sirán que es conservadora, la revolución es parte de ella. porque es ella que habla de la libertad y democracia y de la lucha dentro de casa. Habla con su marido, con su hijo, con su hermano. Ahora ella que la, sale también en la calle. Así que esta revolución de Siria ha unido mucho a la sociedad siria que luchan por lo mismo. El informativo. En Siria hubo como seis o siete intentados de revoluciones, pero el régimen ha respondido con un mano de hierro, como que ha pasado en Hama. Pero no tenemos también que olvidar lo que ha pasado con el pueblo kurdo con su revolución en 2004 en Siria. Lo que ha pasado en Darja era un grupo de niños que han escrito un graffiti, quieren cambiar el régimen, libertad, dignidad y democracia. La respuesta del régimen era de, otra vez de mano de hierro. Pensaban ellos esta vez van a reprimir otra vez la, la revolución en Siria, pero no. Porque igualmente en otras ciudades, como el, mismo día del 15 de marzo, en el Hamidí es un eh, mercado muy tradicional en Siria, muy antiguo, eh, había una manifestación. Había justo antes también varias manifestaciones en Damasco, en frente del Ministerio de Interior y en frente de la Embajada de Libia. Y yo pienso, nos ha tocado la primavera árabe se ha tocado. La, red del miedo empezó a romperse. Con esta semblanza, que es parte de una amplia entrevista alumna activista siria que ha trabajado en varios proyectos humanitarios en conflictos de África y Asia y que ahora se encuentra radicada en Barcelona, encabezando la plataforma sirio-catalana DARA, del árabe ECOS, damos inicio a una revisión a fondo sobre la situación que vive el pueblo sirio, al cumplirse un año de levantamiento de la resistencia popular en contra de Bashar el-Assad, presidente de aquel país y perteneciente al único partido político que gobierna desde hace ya 42 años, nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo entender el contento del pueblo sirio y cómo ha resistido a la oleada de represión violenta durante más de un año? ¿Qué intereses hay detrás de la inercia de las potencias mundiales para consentir la política represora de El Assad? Intentaremos responder a estas preguntas. Gracias por seguir con nosotros. con una cifra de casi 10.000 muertos y cientos de desaparecidos, según relatan varias fuentes de activistas pro derechos humanos, el conflicto actual en Siria ha llenado cientos de columnas en la prensa, la radio y la televisión, pero muy pocos se acercan al análisis que desvela la realidad de fondo. Habla alumna. El conflicto en Siria no es complejo, es una lucha de un pueblo que lucha por su libertad, democracia y, eh, dignidad, básicamente. Lo que es complejo es el envase diplomático internacional y los intereses económicos u políticos eh, que existen en la región. Si miramos poco todas las tuberías del petróleo, entenderemos mejor los conflictos en la zona. Si miramos la tubería del petróleo desde el centro de Asia hasta Siria, ahí la mayoría de la parte está bajo control americano, porque los americanos están en el centro de Asia, en Kirguistán, en Uzbekistán, en Tajikistán, en Turkmenistán, pero también están en los países Golf, porque ellos han aprovechado de la guerra contra Irak, eh, la primera guerra contra Irak para instalarse en Kuwait, en Saudi Arabia, en Qatar, eh, etc. Uno de los peores escenarios si Siria será bajo control americano como está en Irak. Significa que Rusia y China no tienen un balance de poder en la zona aunque siguen tienen un poder económico en otros países, sabiendo que Rusia tiene 20%, por el 20% de la economía de Inglaterra son los businessmen rusos y que China, la mayoría de los países tienen deudas económicas por, ah, en China. ¿no? hacia dentro de Siria, nos encontramos con un país pluriétnico que ha vivido la transformación de la élite del partido BAS, que pasó de tener un amplio apoyo de la población por sus políticas nacionalistas, a convertirse en un partido hegemónico y opresor, que lleva a su cuenta varios episodios de aplastamiento y violencia extrema contra los sectores de oposición, que nos relata Lugna, hoy podrían ser ya la mayoría de la población siria. Es Una dictadura que ha creado 17 cuerpos de servicio secreto a controlar a sus ciudadanos dentro de Siria y fuera de Siria. Es un país que ha crecido con miedo de hablar, y, hace lo que ellos deciden dentro de Siria. Eh, ahora, el, presidente actual de Siria, que es lo consideramos eh, el criminal, porque el presidente actual está ejerciendo crímenes contra la humanidad está claramente desde que ha empezado la revolución, ahora la revolución no es una revolución de un suní, de un alawita o de un eh, eh, kurdo, es una revolución de los sirios y no es más una revolución de un hombre o de una mujer, no, es de, todo, todos los sirios. Y eso se ve bien también con eh, los grupos de mujeres ahora que se han organizado como جمعيات نسو- eh, نساء سوريا للانتفاضة مع الانتفاضة eh, hay muchos grupos de mujeres cualquier mujer en Siria aunque es conservadora la revolución es parte de ella porque es ella que habla de la libertad y democracia y de la lucha dentro de casa habla con su marido con su hijo con su hermano ahora ella que la- sale también en la calle así que esta revolución de Siria ha unido mucho a la sociedad siria que luchan por lo mismo La asociación Dara manifiesta un rechazo del intervencionismo militar, asegura Lugna, por los niveles de destrucción irreparable que puede causar una guerra. Una solución política pide la población civil, aunque el precio de la resistencia, ya sabemos, es muy alto. Los sirios sientan mucho el apoyo humano de, los, de la otra gente, pero por el momento no sientan ninguna decisión política, como ha pasado en Egipto y en Túnez, y, que siguen un año con 10.000 muertos. Que, demasiado peso para la libertad. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Us presentem la nuestra agenda semanal. Dimecres 28. Debat com creem autonomia social, de 7 a 9 de la tarda a la ciutat invisible, Sants. Projecció de la pel·lícula Catalunya Uberales a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns del Clot Camp de l'Arpa, carrer Sibelius número 3. Serrada, Orient Mitjà, la primavera d'Àrab, un any després, a les 7 i mitja a la llibreria Altair, Gran Via de les Corts, 606. Dijous 27, vaga general. A les 12 hores, piquet a la plaça Catalunya amb Portal de l'Àngel. A les 4 i mitja, manifestació als Jardinets de Gràcia. Dissabte 31 de març. Xerrada. La inhumana realitat dels TIE, a càrrec del col·lectiu Te quedes conmigo, a les 6 de la tarda a Can Batlló. Jornada de suport a la coordinadora de ràdios lliures, des de les 5 de la tarda, ràdio en viu, projeccions, xerrades, concerts, tot a l'edifici 15O, carrer Almagro, número 2. Diumenge 1 d'abril. Festa d'aniversari de la tele.cat. A partir de les dues del migdia, paellada, màgia, concerts i molt més a la plaça del Sol, Vila de Gràcia. El tret informatiu. Música des de la trinxera. Blue Velvet fa ja uns anys no, que projecte ja fa uns anys. De fet, vam començar Leti i jo amb un altre grup fa... quan fa? El 2007 o així, sí. I, i va començar una mica l'ascens el que és ara Blue Velvet. Amb el temps hem anat madurant, han hagut algun canvi de, de membres, ara es va afegir fa un any i mig, no? o així. I, i bé, durant aquest, sobretot s'ha considerat el grup durant aquest any i mig, que ha sigut una mica quan ha tirat l'empenta el grup, i bueno, ens coneixem de tota la vida, del conservatori, l'Anna i jo cantem a la coral, vull dir, ja som, formem part d'aquest grup però també tenim més enllà no, altres projectes, vincles musicals i tot. I, i bé, això és el nivell una tota mica com va començar. No em vas a dir jo millor en algú com doncs ara mateix hi ha molts grups de música, sobretot que el panorama musical català hi ha hagut durant uns anys com una efervescència de grups, hi ha molts grups, som molts músics que estem molt interconnectats, que toquem a diverses bandes i cadascú amb el seu projecte intenta com anar-lo tirant endavant però mm, no hi ha lloc per tots, en el sentit que no és un problema que siguem massa, massa, sinó que no hi ha un recolzament excessiu per part d'empreses discogràfiques, ni empreses promotores de concerts, ni sales, i és una mica retroalimentària en què la cultura està cada cop més condemnada està subvencionada i llavors pues, nosaltres que per exemple estem intentant presentar un disc totalment autoproduït és una mica complicat intentar muntar una gira de concerts, intentar fer arribar el teu disc a, a més botigues i a més gent sense que això ens costi a nosaltres mm, molts més diners i molts més, molt més esforç. A los Sant Cugat és on, doncs, nosaltres és una mica complicat perquè hi ha molts músics. En una ciutat de 85.000 habitants hi ha moltíssims músics, molt bons, moltíssimes bandes i moltíssima activitat musical i en canvi la resposta de les, dels programadors privats i dels programadors municipals és molt minsa, cada, hi ha molt poca programació, el tipus de programació que hi ha està a un altre nivell de, de, del tipus de música que es toca i de, del tipus de catxet que es cobra i en definitiva que, que els músics Cugatens ens trobem una mica que no tenim gaire lloc a Sant Cugat i sobretot el que tenim és en sales privades que com nosaltres fan el que poden. que no me atrevo a contar. en un idioma perquè li, per expressar-se li va millor i si algun viatge pues, doncs ho farà en idioma. I clar, llavors a l'hora de composar, pues, doncs, és que no, t'inspira molt més i en paraules amb, el, amb altres idiomes no, que potser són més... També hi ha llengües que són més fàcils que d'altres per escriure. I, bueno, és que era una mica és el que vam anunciar quan vam, vam posar el disc a la venda que hi ha que és molt complicat anar... Bueno, és molt complicat, és poc usual anar a un concert i que la vista musical per públic sigui una escenari tot ple de dones. És molt poc usual. I no sé, jo, per exemple, quan vaig a un concert, pues em crida l'atenció i penses, ostres, pues sí que hi ha dones baixistes y donas, baterías y Bueno, nosotros no tenemos ni baix ni bateria, però som, som mm. Hasta aquí el TRET informativo, todos los lunes por Contrabanda 91.4 FM. Escuche nuestra retransmisión en Radio Bronca, Radio Pica y Radio Pinsania. Este jueves 29 de marzo, Vaga General, cobertura especial de medios alternativos a través del 91.4 de la FM, durante 24 horas. Participa. Llama al 93 317 73 66. Escucha, colabora y haz huelga.